Tayo po may mga Biblia. Samahan niyo po akong basahin ang Ephesians chapter 6. Tayo pong lahat ay tumayo. Follow me with your eyes. Ephesians chapter 6 from verse 5 up to verse 9. And servants, be obedient to those who are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart, as the price, not with eye service, as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Verse 7 With good will, doing service, as to the Lord, and not to men knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. And you, masters, do the same things to them, giving up, giving up treating, threatening, knowing that your own master also is in heaven, and there's no partiality with him. Tayo po'y manalangin. Muli aming dakilang ama, salamat po sa passage na aming binasa. Maunawa lang namin to na kung saan naroon ang gabay ng Banal Espiritu. Kaya samahan niyo ang aming pag-aaral upang kayo Panginoon ang may taas at bigyan kami ng pangunawa. Turuan niyo kami na lagi namin maintindihan, maunawaan at ma-apply namin aming natutunan mula sa banal na kasalanan. Salamat, O Diyos, sa privilege na ito na kung sana'y marinig muli namin ang iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y maaari na pong magsipo. Sa mga nakarang linggo ay napag-aralan natin yung integrity in our church, in our family, na kung saan ay napakalaga ngayon po ay integrity in our working place. Ano po ang mga importante sa buhay natin, no? Maraming nagsabi na yung work, yung family, yung church. O yung family, kaya may tinatawag ng family first. Ano yung top priority natin? Kung pagpipili tayo church, family, work, Iba ay priority nila yung work, kaya wala sila sa church. Iba ay priority nila yung family, kaya family day ngayon, wala sa church. Ngayon ay church, kaya kailangan tayo po na sa church. Pero pag uh, ah, binalikan natin yung pinag-aralan natin, inuna, ng, inuna ni Pablo, hindi ko alam kung yung po'y nagkataon, pero tinitignan ko, inuna niya yung church eh. Sumunod yung family, Sumunod naman yung word. Naunawaan yun? Bakit kaya hindi yung family? Sumunod yung church. Pagkat yung gagawin ng family, matutunan niya lang yan sa loob ng church. Yung paano mamuhay bilang mabait na husband, mabait na wife, maging masunuri na anak. Natutunan niya sa loob ng church. Kung yun ang mga mensahe ng pastor sa loob ng church. Kaya napakalaga ng church pagkat yung kanyang katuruan dapat mo ma-apply sa iyong family at ganyan sa iyong work. Pero kung mapabayaan mo yung church, inuuna mo yung family, ano yung katuruan ibibigay mo sa iyong family? Kung wala yung church. Di ba? Kaya sabi ko, importante talaga yung church. Eh. Ano may tuturo? Ano may papamuhay ko bilang husband? Kung wala yung salita ng Diyos? Ano gagawin ko bilang wife kung wala salita ng Diyos? Kung hindi ako dadalo ng church, hindi ko mapapakinggan ang salita ng Diyos. At ganyan yung mga anak. Ano, ano yung priority nila? Yung school or yung church? Paano ka mamumuhay ng tama kung hindi ka magpupunta sa church at mapapakinggan mo yung mensahe mula sa salita ng Diyos? At ganyan din sa mga workers, sa mga employers, employees, na kung saan ay binigyan din tayo ng mensahe ni Pablo Kaya pag-usapan natin yung roles of the servants and the masters in working places. The integrity in our working place or in working place. Ngayon po ay sunod-sunod yung mga balita at ito po yung mga na, naikukwento ng mga nakaraang taon pa, dati pa, na kung saan ay sinasaktan ng employers, ang mga employees, lalo yung mga sa domestic, you know, sa mga abroad, Maraming maangal, sila sinasaktan, sila pinagsasamantalahan. Eh. Iba, pinapatay nga Iba, hinagis pa sa, sa building. At iba namang employees, pinatay naman nila yung kanilang amo. Gumanti sila. Ba't kaya nangyayari to? Ba't kaya nangyayari to? Pero bilang Kristiyano, dapat hindi to mangyari sa atin na kung saan ay tayo mga employees lumalaban sa mga employers. At tayong Kristiyanong employers naman ay hindi natin tinitri yung mga employees na tama. Ito yung sabi ni Pablo bilang Kristiyano. At importante malaman yung authority. At sabi nga ni John MacArthur, pag-iyan sa ano, kita ba? But in matters of role and function, God has made distinctions. Although there are no differences in intrinsic worth or basic spiritual privileges and rights among His people. The Lord has given rule, rulers in government certain authority over the people they rule. To the to church leaders, He has given authority over the church. To husbands, He has delegated authority over their wives. To parents, He has given authority over their children. To the employers, He has given authority over employees. Sa harapan ng Diyos, lahat ay pantay-pantay. Pero may mga tinalaga ang Panginoon kung saan ay binigay sa kanila yung authority. Sa church, yung mga leaders sa church. Sa mga bata, yung parents. Sa wives, yung husbands. Ngayon naman ay yung employers sa employees. Yan ang pag-uusapan natin. Yung integrity in our work. Lahat tayo nag-work. Hindi lang yung mga employees, pati mga employers, lahat po nag-work. At makikita natin dito, meron tayong isang master na dapat nating tandaan. The roles of the servants, employees. Baka sabihin ng mga estudyante, hindi pala sa akin yung mensahe, hindi po. Ilagay niyo sarili niyo na kayo yung estudyante, meron kayong authority yung teachers naman ninyo. Okay? Yung school naman ninyo. Ano yung dapat gawin, yung mga tungkulin ng isang employee, employee, yung mga nag-work sa company, sa isang organization. Sino dito ang mga nag-work po? Kaya ako nag-work dito ako eh. Ayan. Sino dito yung mga employers naman? Pag meron ka sinisweldohan, employer ka. Okay? Bond servants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ, not by the way of eye service, as people pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Ngayon po ay maraming mga workers hindi nila alam ang kalang tungkulin. Basta nag-apply sila, tatanggapin sila. Kahit may policy yung kanilang company, minsan sinasantabi nila yun. Pag minakita silang hindi maganda, reklamo agad, angal agad, rally agad, magdidiman agad. Pero tandaan po natin na mayroon tayong mga batas bago natin pasukin isang company, bago tayo mag-apply, pag-aralan muna natin. May mga batas sila dyan. Pag hindi mo gusto yung batas na pinapagawa nila, huwag ka na mag-apply. Huwag mo nang pasukin. At ngayon, nakakalungkot pagkat marami mga employees ngayon, madaling sumuko. Sabi nila, itong panahon natin, hindi makontento ang mga tao. Madaling umatras, madaling sumuko, madaling, madaling magreklamo. Di ba? Hindi tayo makontento. May cellphone ka na, gusto pong bumili. Dalawa Dalawang cellphone, gusto pa tatlo. Gusto mo latest. May SIM card ka na isa, gusto mo dalawa pa. Gusto tatlo pa. Madami. Hindi tayo makontento. May girlfriend ka pa, gusto mo pandagdagan. May asawa ka na, gusto mo pandagdagan. Di ba? Maliban na lang kung nag-aaral ka, gusto mo madagdag yung talino mo. Minsan may mga dagdag na maganda, ina-upgrade mo yung natutunan mo. Pero kung kasalanan naman yung dinadagdag mo, ay wag na. Ewan ko kung nagpasalamat na kayo sa Panginoon na meron kayong work. Lord, thank you for my job. Thank you, Lord, for the word that you gave to me. Thank you, Lord, for my employer. Ewan ko nagpasalamat na tayo. O umaangal tayo. Oh, binigay mo sa akin, tandaan po natin, ang word ay word. Pag sinabi yung word, talagang trabaho yan. Kung ayaw magtrabaho, huwag ka mag-apply. <laughs> Pero mas nakakapagod ang walang trabaho. Hindi mo alam kung kailan ka mag-umbisa, hindi, ka mo, hindi mo rin alam kung kailan ka magtatapos. Di ba? Pero kung may work ka, pasalamat ka. May work ka, hindi lahat ng tao may work. Maraming mga unemployed na kababayan natin. Kaya kung may word ka, be content. Pinag-pray mo yan. Minsan pinag-pray natin, Lord, bigyan niyo ng work. Nung binigyan ka ng work, ng job, may ilang taon, ilang buwan, gusto mo nang umaangal, gusto mo na mag-resign. Nag-pray ka pa. Ano dapat gawin natin bilang employee? Sabi ni Pablo, bond servants obey your earthly masters Paano sila sundin? Anong klaseng master? Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 18, Servants, be subject to your masters with all respect, not only to, to the good and gentle, but also to the unjust. Ang bigat nyon. May mga employee, employees na kung saan ay eh, sumusunod sila kasi mabait yung kanilang master, yung employer nila. Kasi mabuti, gentleman. Pero sabi ni Peter, kayong mga employees na may mga masters, employers, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle. Nakita niyo po Not only to the good and gentle, but also to the unjust. Ito yung mga nagmumura sa iyo, ito yung mga hindi makontent sa ginagawa mo, pagagalitan ka. Pero tinitrain ka niya hanggang kailan yung pasensya mo yung long suffering, kung kaya mo siyang tiisin. Ito pa rin yung kayong pa rin umiti sa kanila. Kaya kung mamimili ka ng master na pagkatrabahuan mo, mahirap yun, mahirap. Kadalasan ang mga may hawak ng kumpanya, kadalasan ang, ang mga mayayaman na may factory ay mga unbelievers. Mapupunta ka doon sa tinatawag na unjust. Pero may mga unbelievers din na good and gentle. Pero kung mapunta ka sa Diyos, maliban na lang, tanda natin, eh, naroon pa rin yung ating talata, we ought to obey God rather than man. Kung pinapagawa na sa iyo ay unbiblical na, pinapagawa sa iyo ay against sa salita ng Diyos, against sa Panginoon, ay eh, talagang pwede ka nang umalis. Pero kung hindi against sa salita ng Panginoon, kaya pang tiisin, stay. Hanggang kailan tayo, mamimili pa tayo ng pinapagawa nila? Yung gusto lang ba natin ang gagawin natin o yung gusto nila? Yung mga employees kasi gusto nilang gawin yung gusto nila eh. Hindi yung gusto ng employers. Sabi sa Colossians chapter 3, 22 to 23, Bond servants obey in what? In everything. Mahirap mag-work. In everything. Basta as long na ito ay nasa katas. Yung sa, if everything, malabo, malabo naman yung everything din, pati kasalanan. Understood na yan. In everything, those who are your earthly masters. Pag sinabi niya, i-double mo yung time, o i, ano, tuloy mo. Paki, paki, pag sinabi niya, gandahan mo, gandahan mo. In everything. Ito yung mga attitude, ito yung mga dapat makita sa iyo bilang employee bilang worker, obey your master with respect. With respect. Bond servants, obey your earthly masters with fear and trembling. Hindi naman ibig sabihin takot ka sa kanya. With respect. You're willing to honor him. To respect him. He is your master. He is your employer. walang employer, wala rin employee. <laughs> Yung mga employers, mayayaman na yan eh. Yung mga employees, kaya tayo nag-work kasi nga gusto natin kumita, gusto natin magkapera. Pero yung mga employers, kadalasan niya mayayaman na yan. Gusto lang ilang i-share yung kanilang mga mga yaman sa mga nag a apply sa kanila. Pero iba naman, sumobra na yung kanilang yaman. Pero gayon pa man, naroon yung ating respeto sa bawat master. Obey your earthly masters with fear and trembling, with respect. Ano, paano ko may papakita yung respeto ko sa employer? Huwag mo siyang siraan. Kahit siya'y sira na sa'yo. <laughs> kahit may nagagawa sila, no, hindi mo tungkulin yun. Naroon pa rin yung respeto mo sa kanya. Hindi mo, pwede manggaling sa ibang tao, pero sa iyo, wag, bilang Kristiyano. Naroon yung paggalang mo sa kanya. Kasi kung wala siya, wala kang sweldo. At kung wala kang sweldo, kung may pamilya ka, wala kang ipapakain sa pamilya mo. Kaya blessing yan eh. Minsan mag- hindi maganda ka lang ugali, minsan mag- maganda, pero naroon pa rin yung respeto mo sa kanila. Respeto. Nire-respect mo sila dahil sa kanilang position. Sila yung master mo. Hindi doon sa ugali nila. Eh, ganyan talaga sila eh. Pag-pray mo na maligtas sila. Yung mga ligtas nga, minsan hindi rin maganda yung kanilang ugali. <laughs> With respect, with sincerity, obey your masters, not only with respect, but also with sincerity, with a sincere heart. Nakita niyo po yun? With a sincere heart, not by the way of eye service as people pleasers. Dito maraming nagkakamali. Na kung saan ay naglilingkod tayo pag nakaharap sa atin yung mga boss natin, pinagbubutihan natin. Pag wala yung mga boss natin, tabi muna yung work. Dati na uso nun eh. Tabi muna yung work, mag-plan ng zombies tayo. Nanalo <laughs> yung plan sa zombies. Ang dami. Kaya yung mga pumupunta sa government, eh, nakapilang, haba ng pila, kahit ng oras na, wala, naglalaro eh. Nagsosolitaire. Tandaan po na, oh, may boss, tab tabi muna. Lipat agad, ilipat agad sa ibang ano. Minsan yung mga ganyan. Pero na, tandaan po natin, may boss man tayo, nakatingin man sila o hindi, may nakatingin sa atin ang Panginoon. Sabi diyan, as you would Christ. Mabigat yon. Bilang worker o bilang employee, lagi mong ilagay, ikay namumuhay, ikay nag, nag, nag-work, katulad nino, ni Kristo. Hindi umaangal. Kahit nagulpi na nga siya, hindi siya nagreklamo. Maliban lang kung giniiba yung salita ng Diyos, kailangan niya sumagot. Kasi salita ng Diyos yung pinupwestiyon. With sincerity, sincere heart. Mahirap yun. Mahirap. Kaya importante. With humility, kunin ko yung as you would Christ with humility. When the Lord Jesus Christ came on earth, He humbled Himself. He served, He obeyed His Father with humility. Okay? Eh? Kasi pag wala yung humility, malabo kang mag-serve with respect, with sincerity. Pero kung may humility ka, madali sa yung respect, madali sa yung sincerity. Sincere heart. Minsan kahit na utusan ka o hindi ng boss mo, alam mo yung trabaho mo, gagawin mo yan. Not to please them, but to please the Lord Jesus Christ. To please our God. Lalo kung tayo po'y Kristiyano. With humility. Minsan kung makakarinig ka ng hindi magandang salita sa iyong employer, pero because you are obeying Him with humility, ipapadyos mo na lang. Ipapanalano mo na lang. Nalala ko tuloy isang sundalo eh. Puso sundalo ngayon dahil sa Marawi, no? May isang kwento noon na isang Krisyano, mababa yung ano niya, eh, rango niya eh, private eh. Tapos yung kanyang master, siyempre, eh, kadalasan lieutenant, first lieutenant, eh, meron siyang, uh, meron siyang master, master sa kanya na napakatapang. Walang nakikitang maganda sa kanya mga sundalo. Lalo na dito sa Kristiyano, nung malaman niyang Kristiyano to, lalo niya pinahirapan. Paano paraan? Isang binabato niya sa sapatos niya, combat shoes niya, binabato niya doon sa kanyang, doon sa Kristiyano private. Pakilinis nga to. Minsan hindi sa sahig tumatama, sa mukha niya. Binabato yun. Pero gagawin ng Kristiyanong ito, Lilinisin niya, pakikintabi niya ng pakikintabihin na pinakamalinis. At ibabalik niya sa kanyang master, sa kanyang leader na napakaganda at may ngiti. Ito na po. Ayun lagi ginagawa. Pinagtitripan lagi siya. At nung lumaw, labanan na, labanan na. Nagkataon, to make the story sure, nagkataon sa labanan, natamaan yung Lutena ng malala. Hindi na makabangon. Nakita ng Kristiyanong, pinuntahan niya, tinulungan niya, binuwan niya. At inalagaan niya. Hindi niya iniwan ng kanyang master. At dahil doon, naging Kristiyano yung kanyang yung kanyang mataas na yung kanyang leader dahil sa kanyang ugali. Bakit, bakit ito nakikita ko sa kahit gawang kita ng masama? Bakit puro maganda pa rin ginagawa mo sa akin? Sinabi niya, ako'y Kristiyano po ako. Yan po ang ginagawa namin bilang Kristiyano. At na-realize niya yung kanyang kasalanan. At naligtas niya dahil sa testimony ng private niya ito. Ganyan din po tayo with humility. Malay mo yung master mo eh, makita yung kabaitan mo, yung pagsunod mo, yung ginagawa mong magaganda sa kanya, ay eh maging Christian siya. Kaya mo ginagawa yun kasi gusto mo siyang masave. At kung Kristiyano naman siya, at hindi maganda yung ugali niya, ipakita mo, eto yung tamang pamumuhay bilang Krisyano, mali yung pamumuhay mo. Nare-rebuke mo siya. With humility, as you would Christ. Pabigat to. Si Jesus Christ, pinagbutihan niya kanyang word, sinunod niya kalooban ng Diyos, with humility, hindi niya inuuna ang kanyang sarili, inuuna niya ang kapakanan ng iba. As Christ. Mabigat. Kung ikaw ay factory worker, pagbubutihin mo yun, ginagawa mo yun dahil ginagawa mo yun, at iniisip mo yung paano gawin ito ni Kristo. Yun din ang gagawin mo. Paano ito gagawin? Pag si Kristo gumawa na ito, paano niya gagawin ito? Yun din ang gagawin mo. Mahirap eh, kahit kami mga, mga pastors eh. Pero di kami employer. Ang church, ang Panginoon. Kaya kung kami mangaral, mag-aaral, kung paano pag-aralan din ni Jesus sa kanyang salita teaching them as I have commanded you. Yan sabi ni Jesus Christ sa amin, sa atin. With humility. Matthew 3, verse 28, Even as the Son of God came not to be served, but to serve, and to give, and to give His life as a ransom for many. Yun po yun. With humility, He came to Father, to serve His Father, to serve the people of God, to serve the people of Israel. With identity, not only with, uh, with respect, with sincerity, with humility, with identity. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling with a sincere heart, as you would Christ, not by the way of eye service as people pleasers, but as servants of Christ. Let me begin sabihin ng bondservant, slave. That time, maraming slave sa Rome, sa, ng panahon ni, ni Pablo. Pag sinabing slave, kayong binibili ka eh. Pag binili ka na, tungkulin mong mag-work pero may mga tao na hindi sila slave, pero yun din na parang ganyan din ang kanilang position. Sila naman ay siniswelduhan. At dito, yun ang tinutukoy ko, yung mga bad servants na siniswelduhan. Pero pag tinrato sila ng kanilang master, grabe, parang slave na rin, bond servants. Kaya, kaya sabi ni, ni Pablo, pag kayo nag-work at meron kayong master, sundin mo sila Ilagay mo sarili mo bilang band servant, bilang slave of Christ. Ginagawa mo to, naglilingkod ka sa isang Panginoon. Mabigat. Ibig sabihin yung wala kang reputasyon. Hindi mo ipagtatanggol yung reputasyon mo. Pagdating mo sa sa work mo, kung saan ka nakapresto, gawin mo na. With heart, with humility, with honor. Gawin mo na. Huwag ka na magreklamo, masakit yung puan, walang aircon. Ngayon, umaangal ngayon ng mga <laughs> domestic helper sa ah, Hong Kong ngayon. Magagawa na isang batas na ipagbawal ang mga aircon. <laughs> eh, pag naging batas yun, kung ikay krisyano, be thankful pa rin, may work ka. Iba nga, wala lang aircon, wala pang work eh. Pag krisyano ka, pero kung hindi ka krisyano, aangal ka talaga. Kasi sabi dito, as you would Christ, then as bondservants of Christ. Alam niyo mga bondservant, hindi umaangal yan. Minsan nga pinapalo yan eh. Sinisigaw, minumura yan eh. Ang turing sa kanila para mga animals. Nung panahon Pablo. Buti nga ngayon eh, hindi na ganyan ang trato sa atin eh. Diba? Maganda na. Tawag na sa atin, Sir, Ma'am, pero hindi mo pwedeng tawagin sir at mama mga band Alipin yan. Sinisweldoan lang kita, magtrabaho ka. Kahit anong gawin ko sa'yo, gawin mo. At gagawin nila yan para sa Panginoon. As long yung pinapagawa ay nasa batas ng Diyos. Hindi labag sa salita ng Diyos. Kaya bago mag-apply, pag-aralan mo ng gusto. Pag-aralan mo yung boss mo, minsan nakangiti yan. Pero pag nag-umpisa ka na mag- mag-work, hindi pala lagi nakangiti. Ngiting aso pala, ah, parang kakagating ka na. Kaya pag-aralan mo ng gusto, magtanong ka lang magtanong. Ano, anong attitude ng boss natin? Ano, kaya pag hindi mo kaya yon, huwag ka na mag-apply. Kaysa pa pag naka-apply ka na, mahirap ka na lumabas, eh, angal ka na. Pinag-pray mo, bilang babaguhin mo ulit ang prayer mo. Di ba? Pag nag-pray ka ng job, tanggapin mo kung anong klaseng job ang ma ibibigay sa'yo ng Panginoon. Pero kadalasan advice ko sa inyo, siguraduhin nyo huwag maapektuhan ng Sunday. Talo kayo. Kahit yumaman kayo dyan, talo pa rin kayo. In the end, God will judge us. <laughs> okay, siya yung ating master. Mamaya babanggitin niyo sa verse 9. Talo kayo pag uh, pili ipili niyo yung linggo. Maliban na lang kung talagang emergency, talagang ikaw yung leader doon. Pwede ka pang linggo kasi um, may sakit yung ano kasama mo eh. Isa may mga emergency pero kung every Sunday wala ka lang. Yan ang tanong sa akin niya ano ni, eh. ni Lawrence. Eh. Basta okay lang ba pagkatapos ako ng pag-work ako? Ay, may work ako pag Sunday. Sabi ko, hindi okay. Kawawa ka. Kawawa ka. Pag-pray mo ngayon pa lang, habang nag-aaral ka, pag-pray mo na, bigyan ka ng job ng Panginoon na may Sunday ka pa sa church, para may sa church. Pag-pray mo na yan. Kawawa ka. Hindi ako bibilib sa'yo kahit yumaman ka dyan. <laughs> kawawa ka. Yung spiritual ay mo kawawa. Huwag niyo pagpalit yung eternal blessings, yung true treasure of God, kaysa treasure ng mundong ito. Huwag niyo pagpalit. Yung mga treasure sa mundong ito, ano sabi? Nasisira, kinakain, nawawala, nakakamatay. Di ba? Pero yung mga blessings from above, spiritual blessings, eternal yun. Hindi mawawala. Naka-reserve sa langit. Pagdating mo sa langit, ibibigay niya sa iyo. With identity, Di ba sa Word, merong identification, ID. Ito naman yung identity mo. Pag pumasok ka ng isang job, nag-work ka, ilagay mo sa sarili mo, ikaw ay bond servant of Christ. Naroon yung willing to obey with respect, with sincerity, with humility, with identity, with dedication. Pagbubutihan mo yung job mo dahil ikay anak ng Diyos, ikay lingkod ng Diyos at para sa Diyos with dedication, with commitment, with heart. Ganyan ka magtatrabaho, <laughs> mag-work. Nalala nyo sila Joseph, Nehemiah, nalala nyo si Daniel. Di ba? Si Daniel yung uncompromising life. Di ba? Willing siyang mag-work. Willing niya ibigay yung kanyang best. Pero may mga pinapagawa kay Daniel, tinanggihan niya. Then after 10 days, tignan natin kung sino yung malakas ang katawan. Nanalo si Daniel. At tumas ang tumas yung kanyang position. Na-promote siya. Ilang hari na ang namatay si Daniel, hindi ba? Umabot siya ng, namatay na siya ng mga katandaan na eh. Di ba? Nabuti niya si Nebuchadnezzar, meron pang dalawang hari dumating, buhay pa rin siya. At kahit matanda na siya, 80 years old, kinukuha pa rin siyang consultant. Kinukuha pa rin siyang spiritual leader. At yung huli nga doon sa Jet Daniel, na kung saan dinala siya sa, la, sa Lions Den, di ba? Naalala niyo, pinagbawal ang manalangin. Okay! Yung mga opposition ni Daniel eh, okay. Ipagbawal natin ang prayer. Nag, gumawa sila ng batas. Yung prayer na tumatawag sa Diyos ng langit, kailangan yung kanilang prayer tumatawag sa ating idolo, sa ating idol, sa ating ribuldo. Eh si Daniel, ayaw niya eh. Gusto niya yung prayer meeting. Ito yung kaganda kay Daniel eh. Hindi niya pinapabayaan yung prayer meeting. Nag-work siya, pero hindi niya papabayaan yung prayer meeting. Ewan ko kung ganyan tayo. No? Kung kayo libre every Friday, huwag niyong pabayaan. Yan ang lakas ninyo. Yan ang lakas ninyo. Maliban na lang kung hindi ka na makabangon, hindi ka na makalakad, o kaya may, may trabaho ka, pa, traffic. Pero kung nasa bahay ka lang, nanonood ka lang, ating ka ng prayer meeting. Yan ang lakas ninyo. Si David, hindi niya pinabayaan yan. Kahit ipagbawal ang prayer meeting sa kanya, nagpipray pa rin siya. At sinempuan nila, nagpipray si Daniel, hinuli nila. Oh, may patas tayo, bawal yan. Eh, napirmahan na ng leader, ng hari. Kaya dapat ipakain sa leon. Kinain ba siya ng leon? Hindi. Makunat na. Ay, hindi, hindi. Matanda na siya, 80 plus eh. Tinulungan siya ng Panginoon. Natamemi yung mga leon. Daniel, nandiyan ka ba ba? Daniel, di mapakali yung hari. Andi dito pa ako. Mahal na hari. Totoo yung Diyos. Totoo yung sambahin natin, paniwala natin. Yung mga gumawa ng batas niyon, yun ang dinala sa mga leong pinakain. Naging tapat siyang worker. Pinagbutihan niya, hindi niya kinompromise yung katotohanan. Namuhay siya para sa Diyos, hindi niya pinabayaan yung panalangin. Ngayon din si kaya madali sinimaya na payagan ng hari na bumalik sa Jerusalem kasi naging tapat siya sa hari. Si Joseph, pinagpala ng Panginoon kasi naging tapat siya kay Pero. Naging leader din siya ni Pero. Pinagpala siya ng Panginoon kasi naging tapat siya sa Diyos. Hindi niya kinompromise yung katotohanan na umuwi siya, pinagbubihan niya with dedication hanggang pagtanda nila, hanggang kamatayan nila. Pinagbubihan nila para sa Panginoon. Alam niyo, promotion, isa pinoproblema natin ang promotion. Pag binasa mo yung Bible, lalo sa Proverbs, promotion comes from the Lord. Siya ang nagtataas, siya ang nagbababa. Pag nakita yung katabata mo like Daniel, like Nehemiah, like Joseph, huwag mong problemahin, huwag mong problemahin yung promotion. God will promote you. Dati naglilinis ka sa, sa first floor. Susunod, sa third floor ka na naglilinis. Na-promote ka na, sa third floor ka na. Di ba? Floor manager ka ba? <laughs> Susunod, sa fifth floor ka na. Hindi ka nakakasakay ng elevator. Ngayon, nakakasakay ka ng elevator sa fifth floor na. Doon ka na maglilinis ng side door. Napopromote ka naman. Dito totoo po yung mga padula. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Gawin mo, sabi niya, doing what? Doing the will of God from the mouth, from the heart, with dedication, with commitment. Do your best. Kahit na masama yung boss mo, hindi maganda yung ugali niya, pag sinabi niya, eto gawin mo to ha, pagbutihan mo pagbuti mo at i-present mo sa Kanya na acceptable. Nakaisip, na sa, nasa kaisipan mo to please Him. Pero in reality, you are pleasing the Lord, not men. Nakuha niyo mga kapatid? Mabigat itong mensahe ni Pablo, pero ito tinatawag integrity in our work, working place. Walang nakakita dyan. Minsan hindi pumupunta yung boss dyan. Minsan kasama mo yung mga co-workers mo. Pero pag time ng work, work. Pag time ng play, play. Pag time ng recess, recess. Eat. At pumasok ka ng maaga, umuwi ka sa tamang oras. Huwag mong pakialaman yung mga gamit niya sa office. Kahit yan ay clean, kahit yan ay joke, magpaalam ka muna. Kahit yun ay bond paper, magpapaseros ka, gamitin yung seros copier, magpaalam ka muna. Pag sinabi, huwag mong gagamitin yan, huwag mong gamitin. Huwag mong gayahin yung mga katabi mo. Kung sila nagmumura, nagiinuman, after ng work, pumunta pa sa ibang laro, huwag mong gayahin. Mamuhay ka bilang servant of Christ. With dedication. With dedication. Ito'y nangyayari hindi lang sa believers, ito rin po nangyayari sa mga believers. Kung ito yung nangyayari sa believers, pinagbubutihan nila yung ilang word at napopromote sila, how much more sa atin bilang mga anak ng Diyos. Di ba? Pagbutihan mo, please your master. Give your best to your master. Katulad ng awit natin. May mga master na binigay sa atin ng Panginoon with respect, with sincerity, with humility, with identity, with dedication. Pangalawa po, to serve your masters. Not only to bring your masters, to serve your masters. Parang pareho din, pero ang pagkakaiba na ito, sumusunod ka, pero nilagay mo sa sarili mo, talagang servant ka. Talagang kahit na minsan, kahit na wala ka sa job, sa work, naroon yung respeto mo sa kanya eh. Pinagmamalaki mo siya kahit na minsan hindi maganda yung nakikita sa kanya. Eh. Nakikita mo lagi yung magaganda, magaganda sa kanya. Hindi mo siya sinisiraan. Kasi servant ka, employee. At alam mo, malaki na itulong niya sa iyo. Napatapos mo, napatapos mo yung mga anak mo dahil sa kanya. Ginamit ng Panginoon. Napag-aral mo. Nakakain kayo three times a day. Dahil meron pang employer. Mabait man siya o hindi. Yun na lang ang tignan mo doon. Yun na lang ang tignan mo. To serve your masters, rendering service with a good will as to the Lord. Pangalawa, to serve our master with good will. With care, with tenderness, with kindness. Rendering service with a good will as to the Lord. Katulad sinabi ko, naroon pa rin yung ngiti mo sa kanya kahit na hindi siya magandang master. Naroon pa rin yung paging maamo mo sa kanya. Pinagbubutihan pa rin kasi with goodwill, you are serving your master with goodwill. At ginagawa mo yun as to the Lord. As to the Lord. Para sa Panginoon, hindi para sa Kanya. Pangalawa siya, una Panginoon, bago siya. Pinagbubutihan mo. As to the Lord and not to man. Eh, nabanggit din kanina sa verse 6 with goodwill. Philippians chapter 2, 14 to 15. Paano yung goodwill na yun? Do all things without grumbling or disputing, without murmuring or questioning. Ayan ang ibig sabihin niya, with goodwill. With kindness that you may be blameless and innocent children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Kung siya'y unbeliever, katulad sinabi ko, gagawin niyo mabuti mo para sa Kanya, gusto mo siyang madala sa Panginoon. Gustong makita yung pamumuhay ng Kristiyano. Mag, maging ilaw ka sa Kanya, maging asin ka sa Kanya. Paano to? Do all things without grumbling or dispute kung may mga kasama kang umaangal na nagreklamo, ano ba yung boss natin? Ang tapang-tapang, lagi tayong pinapahirapan. Be quiet. Sabihin mo lang sana pag-pray natin, may awa ang Diyos. O nga no, sinamahan mo pa. Eh. O nga no, magrali, magrali tayo. O, sir, sama ako. Sumama ka pa. Nasira tuloy testimony. Huwag ka na sumama. Huwag ka na sumama. Mahirap mag-aral sa UP. sa PUP. Marami mong estudyante dyan. Hindi lahat ha. Pero iba dyan talagang nasira yung kanilang kaisipan. Angal lang angal. Mababa lang ang tuition sa inyo eh. Angal pa rin kayo ang angal. Ngayon, libre na nga tuition Angal pa rin. Kailang libre pati masilenyos, pati yung pamasahe, libre na rin. Lahat, pati pagkain, pigil na, libre na nga sa inyo lahat. Walang kontentong tao. Tuition ko nga, malaki na yun eh. Pero ngayon, nag-rally pa rin sila. Dapat yung misilenyos din yung mga books. Pati yung pamasahe namin. Pati, paano yung boarding board and lodging namin. Diba? Umangal pa rin. Sabi ko, pag binigay mo yung isang mong kamay, pati yung kamay, isang kabilang kamay, gusto nilang abutin pa rin. Walang contentment ngayon. Do all things without grumbling or disputing. Pasalamat ka na lang. Pag-pray mo, the Lord will provide. The Lord will provide. Kung kalooban ng Diyos na mag-aaral ka, talagang mag-aaral ka. Magtiwala ka lang. At pag nag aaral ka, pag-umihin pag nag-work ka, pagbutihan mo. Hindi lahat ng tao may trabaho. Pag binigyan ka ng trabaho, pagbutihan mo. Huwag mo nang iwanan yan. Huwag kang bibitaw dyan. Kasi pag nagbitaw ka dyan, mag-a-apply ka ulit, ang dami mo ulit kasabay, ang hirap na naman. Hindi pa kayo naaawa dyan, kayo naaawa ko sa palipat-lipat ng trabaho. Pinapahirapan yung sarili niya, dali lang magtrabaho. Eh. Pag nakatanggap ka na, pagbutihan mo, hayaan mo ang Panginoon, ipopromote ka niyan. Darating ang panahon niya. Hintay ka lang. The fruit of the Spirit, love, joy, ano ba? Banggitin nyo. Ha? Faithfulness, patience, long-suffering. Paano nyo may papractice yung long-suffering kung puro pahal ng resignation, pahal ng resignation? Ah, ah, Walang mangyayari dyan. Anong nangyayari dyan? With right intention. Ginagawa mo yung with right intention. Ask to the Lord and not to men. Yan ang yung focus. Yan ang yung goal. I'm doing this, I'm serving Him as to the Lord, not to men. Kaya kung hindi siya ngumingiti, ngumingiti ka kasi ginagawa mo yun para sa Panginoon. Akala niya ngumingiti ka sa kanya, ngumingiti ako dahil ginagawa ko na para sa Panginoon, not to me. Oh. Ano mang ang job ninyo? Pagbutihan ninyo with right intention. Walang mataas, walang mababang trabaho. Ah. Kung kayo presidente ng Pilipinas at garbage collector, the same lang kayo. The same lang kayo. Mas mataas pa nga yung garbage collector kung krisyano ka at ang presidente hindi krisyano, mas mataas ka pa nga eh. Anak ka ng Diyos eh. Siya anak, anak lang siya dito sa mundo. Di ba? With right intention. With a promise from the Lord. Wow! I will serve my master with a promise from the Lord. May matatanggap ako. Maari may natatanggap ako sa master ko, pero may mas maganda pa ako matatanggap sa tunay na master ko rendering, rendering service with a good will as to the Lord and not to man, knowing, knowing that whatever good does anyone does, this he will receive back from whom? From the Lord. Yes, hindi mo natatanggap minsan ng pinagbutihan mo. Maghintay ka lang. Mabibigla ka, ibubusay ng Panginoon ibabagsak kayo sa iyo ng Panginoon hanggang di mo makaya yung blessing. This he will receive back from the Lord, whether he is a servant or is free. Kaya ibig sabihin, walang pagkakaiba yung slave at sa free nung panahon na yon, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ni Pablo. Garbage collector ka man, domestic helper ka man, wala kang pagkakaiba sa harapan ng Diyos kahit na isang engineer, lawyer, pare-pareho kayo. Maging tapat kayo sa Panginoon. Makakatanggap, makakatanggap, makakatanggap kayo mula sa Panginoon. This you will receive back from the Lord, whether He is a bondservant or is free. Walang pagkakaibigan, member at pastor. Gawin niyo, pag, gawin niyo tungkulin niyo bilang member, be faithful as a, as a member. Kung kayo pastor, be faithful as a pastor. This he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or his friend. Colossians chapter 3, 24 to 25. Tawag nga dito, reward. Knowing that from the Lord you will receive what? The inheritance as your reward. Alam niyo ang tunay na treasure, yung natatanggap natin sa lupa, pansamantala lang yan eh. Hindi man natin madadala yan sa langit. Alam nyo ba yon? Nag-iipon tayo para sa next generation. Sa ating anak, sa apo, o naman. Ano Pero hindi natin madadala yon. Ang tunay na treasure na sa langit. Pag nakita ka ng Panginoon, naging tapat ka, pinagbutihan mo at ginagawa mo para sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your what? Reward. Reward. You are serving the Lord Christ. Nakita niyo po yun. Pag tama yung motibo natin. Hebrews 6 Hindi man makita ng boss natin, hindi man makita ng master natin yung ating ginagawa, huwag ka malungkot. Pag ginagawa mo yung para sa Panginoon, nakatingin ang Diyos sa iyo. Alam ng Diyos yan. Hindi man bulag ang ating Panginoon, hindi man siya patay, kahit na siya nasa langit, yung presensya niya kasama natin, all-knowing ang Panginoon, Emmanuel, God with us. For God is not what? Unjust, so as to overlook your work and love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Hindi siya makalimutin. Hindi katulad ng tao, makalimutin tayo. Sige, pagbutihan mo yan ha. Pag pinagbutihan mo yan, meron kang matatanggap sa akin. Nung pinagbutihan mo, binalik mo sa kanya, nakalimutan niya na. Pero hindi ganyan ang Diyos. Kung gagawin mo yung para sa Panginoon, makalimutan niya man, hindi nakalimutan ng Panginoon yung ginawa ko para sa Kanya. The roles of the masters. Mabilisan lang po. Halos pareho lang naman. Alam niyo, pareho lang naman yun. With respect, with sincerity, with humility, with identity, with dedication. Yan naman trabaho ng mga masters. Tingnan niyo po, Masters do the same to them. Napansin nyo? Kung yung ginagawa sa inyo <laughs> ng servants ninyo, do the same to them. Kung sila ginagawa para sa Panginoon, gawin nyo rin para sa Panginoon. Itrato nyo sila na maganda. Paano? They must seek their welfare. Ito ang tungkulin ng mga masters. Naroon yung kaisipan mo, tao sila. Naroon yung kaisipan mo, sila created ng Panginoon in the image of God. Wala kang karapatan na yan ay murahin, saktan, pagkat yan ay image of God. Kahit ay mabababang tao sa rapat sa lipunan, do the same to them. You must seek their welfare. Okay? Pag, pag hindi natin nagawa yung tungkulin natin bilang master sa mga taong ito, God will punish us. Kasi mataas tingin ng Diyos sa mga tao eh. Let us make man in our own image. Siyang katabi nyo, image sa Panginoon. Kung may paparusa dyan, hayaan na natin ang Panginoon. Hayaan natin yung mga binigyan ng authority to discipline them. Master, do the same. They must seek their welfare. Yung ikabubuti nila, ikagaganda nila, kung sila'y nagtrabaho na maganda, palitan mo ng kagandahan din. Ibalik mo para sa kanila. Ngayon, mahirap mag ano, mahirap magtayo ng business ngayon. Mahirap magtayo ng isang company o business. You must follow the rules. Di ba? Alam naman iba dyan na mayroon kayo. Mahirap eh. Pag hindi tayo yun, huwag na lang. Kasi pag magtayo ka ng business o magtayo ka ng company, pag tumanggap ka ng tao, dapat merong mag-apply ka ng permit sa government, sa barangay, ang ina ba? Sa DPI, o ano ba? Sa PIPA, kung pagkain yan, o drugs. Marami kang asikasuin. Tapos pag may employee ka, may SSS yan, may PhilHealth, meron pa ano, pag-ibig. Pag hindi mo kaya, wag na lang. We are disobeying our government. Kaya eh, sabi dito, do the same up to them. They must seek their welfare. Kaya mahirap eh. Mahirap. Helper lang nga yun, mahirap na eh. Magkano helper ngayon? Mahirap. They must seek their welfare. Then, they must not threaten. Ito mga masters na ito, tinutukoy dito ni, ni Pablo, especially the believers, the Christians. Kasi may mga Krisyano, hindi nila matanggal yung kalang ugali kahit na Kristiyano sila, napakatas pa rin ng ego. Alam niyo, may mga Kristiyano, matas pa rin ng ego. Okay, salamat at yung aking master, ang mga employers ko, mga Krisyano. Tuwan-tuwa yung Kristiyano. Nung tumatagal siya, lumalabas na yung ugali ng kanyang mga amo. Di ba? Alam niyo, may mga Christians na hindi nila sinisweldo ng kanilang mga helper. Yan eh, ang sabi ni Patrick. Kwento sa amin. Nakakalungkot. Ano sabi doon sa una natin pinag They must seek their welfare. Kung di mo kayang bayaran yung helper mo, huwag ka na mag-helper. Yun ang nabanggit Patrick sa amin noon. May mga ganyan pala. Sabi ko, ewan ko kung alam din yung sinasabi ni Pablo. They must, they must not threaten Ibig sabihin, huwag mo siyang gawa ng masama, takutin, sintakin. Sige, pag tumakas ka, sige. May mangyayari sa'yo. Yan ang nangyayari sa mga abroad eh, no? Sa ibang bansa. Tinatakot na, sige, nakahawak yung passport mo, hindi ka makakatakas, isusumbong kita, sisiraan kita. Yung mga ganyan, isa napaparod natin true story sa TV. Iba, narrate pa. Sinasakta. Iba, napapatay pa nila. They must not threaten. Kung sila'y krisyano, kahit sa mga believers, hindi pwede. Yan ay patas ng Diyos. Stop your threatening, sabi dito, bilang masters. Kasi minsan bilang master, tumataas yung ego natin dahil tayo yung mataas sa kanila. Pero sa harapan ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. Maaaring mataas ka sa position. Parang sa bahay, mataas yung position ng, ng husband. Pero sa harapan ng Diyos, pareho lang kayo. Mataas yung position ng parents sa mga anak, pero sa harapan ng Diyos pareho lang kayo. Mataas ang position ng pastor sa members, pero pareho lang tayo. The same lang tayo, nagkataon yung, yung, yung spiritual gift ko ganito, at yung spiritual gift nyo iba. Pero pareho lang tayo, isa lang master natin. They must know the real master, knowing that He who is both their master and yours is in heaven. Sa mga Christians na master, sa mga employers, Isipin ninyo, meron pa kayong master sa langit. Mas delikado yon. Alam niya lahat ng bagay. Alam niya yung puso niyo. Alam niya yung kaisipan niyo kung anong, paano niyo itrato yung mga employers. Kaya sabi ni Pablo, knowing that He who is both their master and yours is in heaven. Yung master nila, yung master mo, nasa langit. Para kayong krisyano. Kaya pag nagkamali tayo ng pagtrato sa kanila, God will punish us. God will discipline us. They must know the real master. At sabi nito, lastly, they must lead without partiality. Itrato mo silang maganda. Itrato mo sila ng tama, pantay-pantay. Pag may mga employees ka na nagkamali, yung isa nagkamali, dinisipin mo, pag yung isa nagkamali, kahit malapit siya sa puso mo, i-discipline them without partiality. Dahil mad- ito, madalas ko nakakausap na, naging close na kami dito. Tapos nakagawa ng mali sa'yo, itinatago mo, kahit alam ng iba. Hindi, pag, pag dinisipline mo isa, discipline mo rin siya. Pare-pareho. Without partiality. They must lead without partiality. Ayun ang sabi ng ating Pangulo, pag napatunayan ninyo na involved yung aking anak, I will resign. Kailangan itrato niya na pare-pareho kung inuhuli niya yung mga corrupt, tinatanggal sa work, kung kanyang anak involved sa corruption, he will resign. Kung mapatunayan ng mga opposition. Okay? Ayun ang sabi ng Pangulo natin. They must lead without partiality. Without partiality. And that there's no partiality with him. Yan ang utos ni Pablo na mula sa Diyos. Okay, sa mga employees, be thankful na meron kayong trabaho. Be thankful to your employer. Mabuti man sila o hindi, be thankful kasi nakakatanggap ka sa nila. Di ba? Di ba nga sa natapos na kayong pag-aaral eh. Di ba nga, nakapag-asawa na eh. Be thankful. At gawin mo yung pag, pagbutihan mo, gawin mo yan para sa Panginoon, hindi para sa kanila. Kung naghintay ka ng promotion, hayaan mo Panginoon. He will promote you. Dadaling ka katulad ni Daniel, ni Joseph, ni Himaya. Nag-wait sila sa Panginoon. At nilagay, nilagay sila ng Panginoon sa tamang pwesto. At kung tayo naman po employer, kung meron tayong sinisweldohan, sundin lang natin yung payo ni Pablo. Una, they must seek their welfare. They, pangalawa, they must not threaten. Pangatlo, they must know the real master. May master ka din na mas mataas sa iyo. At they must live without partiality. Kaway, tulungan tayo ng Panginoon. Magpasakop tayo sa kanyang salita. At salamat sa Panginoon at He is the head of this church at lahat ng kalwaratian ay para sa Kanya tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Tulungan niyo kami kung ano yung sinasabi ng Biblia, gawin po namin. Malinaw po yung tinuro ni Pablo at yung katuluan ni Pablo mula sa inyo. Alam po namin sa panahon ngayon ay iba-ibang ugali namin. Naway mag-ugali namin yung narinig namin ngayon. Kung kami po employees, employee, naway pagbutihan namin Respetuhin namin yung master namin. Pinagkatiwala nila sila sa Diyos, sila sa amin. At sila yung nagbibigay ng pangailangan namin. Ginagamit ko sila. Masama man sila o mabuti, tulungan niyo rin kami na mamuhay ng maayos sa lang harapan. Kung kami po employer, gampanan po namin sinabi ni Pablo. At salamat kayong aming master. Naway, gawin namin lahat, anumang posisyon namin sa mundong ito, gawin namin ito para sa inyo. Nakatingin man yung tao, hindi. Nakatingin man yung aming mga masters, gawin namin ito para sa inyo. At huwag namin kalimutan, kami po divine servants of Christ. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.